Das fühlt sich gut an. <laughs> Wie das erste Mal. Ey. Und du weißt, und du weißt. Ha. Ah. Ja, ja, SC. Uh. Ah. Uh. Ah. So Leute. Ich bin heute eure Vertretung. Der Glasfreier verhindert. Mein Name ist Herr Doktor, Summer, Und ich mache heute die Vertretung. Nie werde ich's vergessen, mein Gedächtnis ist ein Safe. Vieles kommt und geht, doch die Erinnerung bleibt bestehen. Den ersten Talk hat von meinem Vater werde ich nie vergessen. Baba, wie oft hast du mich erwischt mit Zigaretten? Hä? Die erste Schlägerei, was guckst du, Junge? Es war Janina und mein allererster Kuss mit Zunge. Mein Bruder Erdin, steh auf Kombi, dieses Gras checkt. Und mein allererster Johnny auf dem Parkdeck. Danke Mama Walla, denn die Eins bist du. Ich hab ihn so geliebt, mein allererster Nike-Schuh. Das erste Mal, dass ich auf Party war. Mein Onkel starb und mein allererstes Buch und ein Fatiha. Ah. Ich denke über alte Zeiten nach. Nichts kommt dem ersten Mal so nah. Egal ob es richtig oder falsch war liebst und du lernst durch das erste Mal. Das erste Mal. Das erste Mal. Das erste Mal. Erste Mal. Erste Mal. Nie werde ich's vergessen, manche Dinge bleiben einfach hängen. Du willst den Scheiß verdrängen, doch so leicht wird es nicht enden. Nicht nur Siege, auch die Niederlagen kommen vor. Wie das erste Mal, als Papa seinen Job verlor. Das erste Mal, als das Cash für die Miete fehlte. Inshallah kommt auch die Siegestränne, auch wenn sie nichts von meinen kriminellen Jobs wissen. Den ersten Huni legt ich Mama unters Kopfkissen. Mercedes E-Klasse war mein erster Mietwagen. Sie Sibel das erste Mädchen, in das ich mich verliebt habe. Der erste blaue Brief, das erste Mal sitzen bleiben. Und das erste Mal dem Bullen meine Ficker zeigen. Summer. Ich denke über alte Zeiten nach. Nichts kommt dem ersten Mal so nach. Egal ob es richtig oder falsch war. Du lebst und du lernst durch das erste Mal. jetzt mein Gedächtnis speichert's ab, ob ich es will oder nicht, denn es liegt nicht in meiner Macht. Wie zum Beispiel meine allererste, sechs in Chemie der erste, Beat den ich hörte der erste, Text den ich schrieb, das erste Autogramm, die allerersten Kritiken, das erste Mal, dass die Juice über Summer Jam berichtete. Der erste Schmuck, drei Düsen für ne Kette und das allererste Mal auf einer Bühne stehen und rappen. Das erste Mic, das erste Studio mit Eierschalen. Dann kam mein allererstes Album, Feierabend. Der erste Fan, der schreit, für dich würde ich sterben, Summer. Und der erste Feind, der meint, in Kürze wirst du sterben, Summer. Ich denke über alte Zeiten nach. Und nichts kommt dem ersten Mal so nah. Egal ob es nicht für Schritt, du gibst nie auf, fällst oft hin, doch stehst wieder auf. Schritt für Schritt, du suchst dein Glück, es geht nach vorn, es gibt kein Zurück. Schritt für Schritt, du gibst nie auf, fällst oft hin, doch stehst wieder auf. Schritt für Schritt, du suchst dein überall zur Zeiten nach. Und nichts kommt dem ersten Mal so nah. Egal ob es richtig oder falsch war, du lebst und du lernst durch das erste Mal. Ich denke überall zur Zeiten nach. Und nichts kommt dem ersten Mal so nah. Egal ob es richtig oder falsch war, du lebst und du lernst durch das erste Mal. Auf die linke Tour. Du weißt. much um,